Gaur, zagar mata mendira igo gara, Himalaian, eta horregaitik, Nepaliz egin, dit, egin dugu sarrera. Ona etorri gara, gure patator aintzindari, barazki aintzindariaren bila. Haren bila segituko dugu aurkitu arte, eta aurkitzen dugunean, arekin saio berri bat egingo dugu. Esan, Nepalera etorri gara, eta Nepaliz itxegin dugula, Nepal gizarte berezi bat dugulako. Bertan, ba, antxa, nik eh, ez nazegon, baina sandostie, antxa, matirarkatu antxeko bat daukatela, bai, emakumeak, ba, bere bizi iraupen handia daukatela, e, eh, gizonarekin konparatuz, eta alako androgamia bat ematen dela ere bai. Orduen, e, goraipatu nahi dugu tema hau, androgamaren alde gaudela, poligamiaren alde ere. Gora gure amak. Gora. Eta... Aurre. Bueno, da munduko beste bazter batxutan be gauza pasetan ari direz, ez da? Da, bueno, Greziari begire, ba, zer eh, topatu dugun azte honetan, ba, FMI erakunde publikoak, ba, zelan mehatxatu duen e, Greziako estatua eta herria ba, e, ziritza eskerrek aldeko partitu, partidu hau e, boskatzen badute, ba, zelan e, ba, ez da bien e, prestamo famoso reskate hori e, emango ez da. Da, bueno, gure iritzi palean, ba, haue estatu kolpe baten aleginaren e, itxura osoa du, eta maikagarren e, iraina burutu du FMI-ik, e, Grezia herriaren kontra ez da? Da bueno, da parlamentarismo burgez alde batera utziz, ba beste Grezia ezberdin geroz eta indartxoago ageri da ez da? Solidaritate eta elkarrekiko elkartasun sareak abiadura bizian zabaltzen ari dira. Autogestioa omen da irtenbide bakarra herriaren txat estatua kale egin ostean. 2008an, e, sintagmaen parantza okupatu ostean, ba, proiektu ugari sortu dira ez da. E, berrogeita bi klinika eta farmazia autogestionatuak, Athen Wireless Metropolitan Network zareak, ba, komunitate interneta ornitzen du eta Larisako irakasle solidarioek ba, eskuntza defizitak osatzen dute. Neagineak, autosuficientza energetikoa du helburu. Telai frionek permakultura sustatzen du eta omnia.tv antzeko proiektuek ba, komunikazio libraren aldeko apostua egiten dute ezta, da. Ikurriña gorri baltzak, baltza, no pasaran leloa. Ez ote da UFMI belnetan beldurtzen duena, etorrite, etxera etorrite, ba, bueno, ba, hemen gauz gabone, gabon eh, partean, eta beti gabiz hemen, ba, beti urte barrieri olako opamen politek, eta beti hola gure dugu geuse urte ona izitea. Da, bueno, ni gureko neunke esan, ba, ia urte honetan, ba, Euskaldun sentiten nazen partetik, eta ba, hemen asko sentitan gara Euskaldun, eta ia, ba, euskerari olako e, eh, bultzadatxua eta emoten dotxegun, ze azkenean ba, Euskaldun iten gaituena gure hizkuntza da, eta identitatea be gure hizkuntza da, eta ia zaintzen dugun apurbet, ze iran 2000 eta mala urte eta aurretik be, beste hain eta, koño, ia, ba, mantendu beharko dugu, ba, beste horren beste irautea be bai, ezta? Da, ez ebe, ba, mendik, ba, ia erabiltzen dugun apurtxu eta euskera, eta eta emoten dut zegoen olako babes apurtxu bet, dakigunok eta erabilten dugun apurtxu bet gehiago. Da, zinmaz, ezer bari, ba, hemen txasiko da geurko programatxue, geurdeko golako programa ezberdintxu bet, eta, bueno, hemen neukingo dugulako elkarrizketa berezi bat, motxila baten itxalean, idiosin grazia, hori, enkingo dugu tertulian, ba, literazgoa asuntoa, ba... Bai, tertulia gaurkoan hiru bakarrik gauz. Bai. E, gara... Apurbe monotono ingo da hotz partetik, baina, bueno, hortze eukingo dugu. Agenda txubet, kogu bai, bedekogu, baulako ekin ez, ba, ofizialetatik aparte, zaur gauza inbeste errege pa arriba, eta inbeste lentxero pa bajo, eta, bueno, badau beste jente bat be, olako gauzeko... E, eiten dausena eta beste modu betera ondo pasetako eta nola ez, ba, gure Radio Rebelde, gaur be mendikote kamaradagaz e, eh, ingo dugu konexinoa eta e, zer barik be, ba, guazen barazki bizidunak ba, programagaz. Gozatzera. Vamos Vamos patador. Bueno, gaurkoan, eh, elkarrizketa honetara, e, eh, konbidatu bitxi bat daukagu, bitxia benetan, ikusiko, bueno, entxungo duzuen bezala. E, denok ezagutzen duzuena, eta orkespen gutxi behar dituena, ezta? Bueno, eskerrek asko gure gonbidapena onartxea gaitik, arrastion, txano Bai, arrasti da eskerra zuei, placer bat da, irola irratia etortzea eta batez be, ba hemen balazki biziduan programara. Da, bueno, asko gustatzen zait zuen programa eta ba ez nuen espero zuen ideitzea eta eskerrak zuei. Bueno, e, egia esateko, e, zean behar dut, e, bueno, e, gongo handia nituela zu ikusteko, hori lehenango, Baina ikusi zaitu eh, onartu behar dut, e, ba, zeharo harritu egin naizela. Bai, bueno, zarritan gertatzen zait, ba, jendearen irudimentala... Eta realitatea, ba, ez dato zela bat, ez da. Bueno, ba, horren arira e, eh, e, pixka bat e, denok e, jakin dezaten, e, zin da zuri izen, benetazko izena. Beno, bueno, es que asunta da, niri lotxa apur bat ematen didala, baina, beno, zera, nire izena... Jon Koldo gorritxo bengo etxea da. Da, bai, ba, ni txikitatik ulertu nuen, ba, naturak eman zidan gorputxa, ba, ez bat... Nire harimarekin, da, bueno, ba, txano gorritxo goitizena adoptatu nuen, da, askoz be, zuzenagoa edo egokiagoa zela pentsatu nuen. Ja, bueno, bai, e, hori dena argitzen du pizka bat, ezta? eske, ni, bueno, egia esateko, ni, eta irrate izale guztiak, segurezki ere bai, bueno, ipuñeko referentzia hori geneukan, eta, bueno, ipuñarekin arira, e, nola, o kontatu pizka bat, eh? Zein, zein, nola esan ziren momentu haiek, benetazko momentuak, edo ipuña, ezagutzen dugun ipuñori, hori, errealitate errealitatezkoa san edo edo nola iz, gertatu san. Bueno, a ver, bai asuntoa zera da. Bueno, ni oso gaztel iraina eta galanta nintzen. Da, bueno. Ama, zuen ondo ulertzen. Ba, niri gustatzea ba hori, ba, monaren etxera, bai bi aldiak eitea, ba, bai bi aldi luzeta aspergarria zelako, baina zera, asuntoa niko txara aparte motxila bat nera eta ba hori, nire motxilan ba hor. Top eta lako gona txiki bat, eta ba kapa bat, txanodun kapa bat ipintzen nuen. Eta bueno, ba, hori bilten nintzen basoan, e, posposik, zehan mendian ezuen nirta sinok berregiten, eta ba hori, amonaren etxera jaten nintzen horrela jantzita, eta bueno, gainera mona erditxua zen ez esen konturatzen, da hori ba nire askatasun momentuak ziren, ezta? da. Orduan, eh, basora joaten zinen askapenaren bila, ez, pizka bat. E, Kentzen duen, esan daiteke, aurtsaro gogorra okizen duela, ez da. Bai, bueno, ba, gizu, bizitza, ba, edo zinen bezala, ba, gogorra da, eta gizarte hau ba, ez dago ezberdin sentitzen eta ulertzen dugun ontsat ba, prest. Ez, eta bueno, baina bueno, jenteari beldurre ematen dio olako gauza ezberdinak ikustea eta baina bueno, urtekin ba, e, ikasi dut ba, besteen begira depaitxelei aurre egiten. Ba, ondo, eh, ikusten jatxu gizon, eh, emakume gogor eta borroka zalea zarela, ezta? Beno, bizitzak egiten zaitu gogorra, ez Bueno, bai, bai, ipuñaren arira, kontatu pizka bat e, gehiago, nola ze gertatzen zen, e, baso horretan edo? Bueno, ba, ba, gizu, ba, nean altxan, erropa saldatzen nintzen, eta ba, hori jaten nintzen, basoan barrena, ba, txararekin, nire jantzipolitarekin, eta, bueno, ba... Amona, haren etxea baino lehenago, ba, horrelako beste baserri bat, Eta ni baino apur bat zen tipo bat bizi izan, oso polita bera, oso galanta, eta bueno, han egoten ginen berbetan. Eta jolasean, eta a, ah, bai, ba hori, Jose Miel erdiko etxe berri goitia, ba nire muti laguna bihurtu zen. Bai, bueno, e, eh, ez, en, bueno, Jose Miguel hau esen agertzen, eta ez zuen kontatzen, e, bai, badakit, asuntoa da, historio hau, ba, gordinegia zela umen txat, eta, ah, bueno, moldatu egin zutela, ez da. Ba, claro. Bueno, eta Jose Miguel, eh, Jose Miguel honek, bazekien zure sekretu ba? Bai, bai, miel txota nire artean, ez sekreturik. Bueno, eh, segi, segi kontatzen eh, ipuñaren pasadizo, pasadizo horiek. <laughs> Mesedes. Ez es que... Ni apur bat urdurinago, bak izu, eta... Lasaitu, lasaitu. Bai, eh, lagunen artean gaude, ah. eta hemen e, zara, zure askatasun guztiarekin, zure manifestua egitera. Asunta, erren esake? Bai, bai, bai. Da, da birra bat, mesedez. Bai, bai, hartu, hartu, bildur barek. Bai, momentu bat, eh? Bai, lasaitu. Beno, asunto da, ba, hor joazela egunak eta urteak, eta bueno, eta mieltxotani ba etorkizuneko planak egiten hasi ginen. Mieltxok ba, baserria eta lurra zituen, eta bueno, ni dantza klaseak hartzen hasi nintzen. Eta, bueno, ba, dena oso ondo joan, baina ba, hortxe, alako baten, otxo malapartatu puta hura agertu zen, da dana pikutara joan zen. Asi, una mierda. Osea, otxoa agertu eta Et, eta baina konpondu konpondu zenuten, ez? Ipuña ondo bukatzen da. Ipuña bai, baina bizitza ez da ipuña txikito. Ja. ondo bukatu, ondo bukatu bai zera, horra hasi ziren miseriak. Ja, ja. Hau gertatu, ba, bueno, kontatu gotxo eze gertatu benetan. Bai, bai, kontatu mesedez, irriketan gaude. Ba, otxo hura nire amonaren etxean sartu zen lapurtzera, ze monoarekin zegoen, ba, egizu heroina, heroina problemak. Ja, ja, ja. Eta amonak aurre egin zion, eta jonkiak, ba, amona hil eta jan egin zuen. Orduen, ba, dana garbitu aurretik, nian agertu nintzen, eta badakizuen bezala ba otsoak hartu zuen nire amonaren lekua. Bai, bere arropak jantzi zituen, ezta? Bai, eta karo, ezken ni asuntoa zen ba momentu horretan nengo lapur bat flase hauta, ze... Karo, bilin nintzen hor mientxorekin zirri batzuk egiten, eta hori, ba eta hori, ba, etorri nintzen apur bat, ez da eta ez nintzen konturatu, ba, ez gauzak, ba, betiko moduan, ez da. Mm, osta, bai, historio, benetazko historioa, harri benetan, eh. Bai, bai, baina ointxe dator, ointxe dator honena. Bota, bota. Beno, hor ni amona zelakoan, otxoari galderak egiten, Eta konturatu orduko, ba, hor nuen nire gainean, eta jo astindu egin ninduen, eta momentu ez bazen nire mieltsua esaldu izan, ba, nire hildan da negoke Orduan, e, Migueltxo hartu, eh, agertu zela esan, esan, duzu, eta nola, nola agertu zen Migueltxo? Bai, ba, mieltxo salbatu ninduen han etorri zen iratzean, ba, hotxara beretzean utzi nuela eta amonaren etxeran sartzean, otxoan ire gainean ikusi zuen eta laban atera eta pum, bertan akatu zuen. Ui, ba, hostia. Orduan, e, azkenan, bueno, ondo bukatu zen, ez? Puina. Ba ez, ze horti gutxira, ba Greenpeace, ekologistas en acción, protectora de animales, vegan terrorist, talakoak agertu ziren nire mieltxoren etxe parean maniak egiten. Hiltzailea zela eta babestu, otsoa babestuta zegoela. Animaliak ezin dira maltratatu. Eta nire mieltxo gaizoak ezin izan zuen presioa gainditu eta epaileak eun euroko multa jarri zionean buruaz beste egin zuen. Ostia, bueno zelako historio puta herri garria, sentitzen dut txana borrizo. <clears throat> bai, e, eh? Bai, bai, eskerrik asko. Gero gainera bak izu gauzek, ba, bere familia niri bota dozten erru guztia, ba, baztertu egin ninduen, mona hilda zegoen ez, ba, bere txera joan nintzen bizitzera. Mhm. Nire gurasoak ez ninduten ulertzen, da bueno, ordutik ona monaren etxean bizi naiz. Bueno, zeharo arrituta, lehenengo itxura izan da, baina historio bai benetan harrigarria, eh? E, eh, benetazko zeharo desberdina da, kasu honetan. Eta, bueno, eta oin, oin, go, zure bizitza ze, ze, zelangoa da, zerta zeite duzu lan, edo zer? Bueno, asuntoa da, ba, ez dakit esan edo ez, ba, bueno, egia esango dut, ba, asuntoa da, bizitza ez dela erresa izan, ez da inoren txat erresa, baina transensual bat entzat are gutxiago. Eta, bueno, momentu aretan mieltxo gabe, ba, ezingo nuela bizi pentsatu nuen, da gara ilun baten murgildu nintzen, ba, ba, sexo, droga, rock and roll, esaten dana. Eta, bueno, baina konturatu nintzen hori esela bidea, eta nire dantza klaseak berri sartzea erabaki nuen. Eta gero ba hori, ba, gurasoei eskatu nien diru apur bat, da monaren etxea moldaketa batzuk egin nituen, eta bueno, mhm. striptiz lokal bihurtu nuen. Ah, behira. Bai, bai, oso polita da, nire amonaren etxea striptiz. Bai. Ni gainera lokal bat. Bai, ni gainera barrako lanak egiten ditu, eta neske egiten naiz, eta bai, oso espektakulo polita daukat. Uh -huh. Ez dakizu zer egiten dudan nolako boa batekin. Aha. <laughs> Eta bueno, ba, nire klasetako neska batzu esan nien ian aizuten loen lan egin, eta bo, orantxe hor ditut hogei neska eta bost mutin nire txalanean, eta bueno, lokala oso ondo doa, eta beteta egoten da. Bueno, bueno, bueno, posten, posten naiz, eh, ikusten dut azkenean lortu zula, ez, eh, hori izatea. Beno, ober diposik triste baino ez, ez, ba, hori holan izaten da, ez, eta, bueno... Beti borrokan txikito. Bueno, eh, onarte gure elkarrezketa. Bai, gauzatxo bai. bat esan nahi dut, bai. Eh, ni lokala gorritxo klub deitzen da. Eta, bueno. Bai, bai, ba, gorritxo klub deko zue. Eh, gure dana bizitatzeko, alako gau lizun eta pikante bat bizi nahi duzu Eta bukatu da gure denbora, txano gorritxu, mi esker etortxe gaitik, mi esker benetazko ipuina kontatxe gaitik, zure bizitza, zure benetazko historia kontatxe gaitik, eta zure bihotza zabaltxe gaitik. Bai, bueno, ba, eskerra zuei oso guztore naiz, da eskertzen da horrako irrati libre bat, non denok dugun aukera etortzeko eta realitatea ezberdina kontatzeko. Eskerrak zuei, eta musuak entzule guztioi, entzun irola irratia. baten itzalean. Bore herriko mezkita ederra, atzean utzi eta bagoaz mob tirantz, atzera ere niger ibaiarekin topo egitera. Herri guztietan daude bidoiak, edo zuaitza polizia kontrola dagoela adierazteko, baina ia inonez da agenterik ageri, eta dagoenetan kasernako itzalean egoten da biauean. Sebare baino lentsuago, ordea gelditzeko esan digu polizia batek. Paperak mesedes. Autoko paper guztiak eman dizkiot, Europatik ekarritakoak, aduanan eginikoak eta aizet, aizetakoan itsatsitako asegurua erakutsi diot. Pasaportea eta gida bainen baimena. Orduan txokertu dira gauzak. Pasaportea begiratu gabe, aurpegia muturtu eta gero barre egin du ozen eta harro gida maine, baimenari begira. Era bat igatuta daukat papera arrosa. Egin ditu garbil, garbigailutik ostera bat baino gehiago eta honezkero ez da argazkia igartzen. Arazo bat daukazu motel. Badakit, baina hortxe daukazu pasaportea ere, argazki eta guzti. Aurreko hotelean arropa garbitu eta garbitzaileak alase utzi baimena gizona, zer esango nion bada asmatzen hasi naiz, iztripu hemen bertan gertatu balitzaiz bezala, baina ez dago barkatzeko. Beste gida amaimen bat egin behar nuela, eta ordaindu behar, eta orain berandu dela. Baina atzo bertan jaso zitzaigun eta zer gura zenuen guk egitea. Jaitzi autotik berehala! Hogei metrora dagoen polizia postura eraman nau, berekideari erakutsi dio eta barrezka dira. Arazo handia daukazu, badakizu? Zure lagunak alde egin du, eta zuk gaua hemen pasa beharko duzu, bakar bakarrik. Beldurrak eta nervioek irentzi beharrean nago, baina txarrean ezer ez daukagulakoan umore, ekin diot. Ez dut uste neska lagunak hemen utziko nauenik, hori baino gehiak zeago maiten hau. Ez ba, orain txalde alde, egingo du eta zu hemen geldituko zara, Ez dakit umorea nondik atera, tipoak adar jotxe puntu nabarmena daukan arren. Eskupekoen ordua iritsi delakoan nago. Posible ote hainbeste kilometroren ostean azken txampan hau gertatzea? Auto polita daukazu, saltzeko edo? Ez ez, etxera utxulu beharra daukagu. Sal iesa dasun niri. Barkatu jauna, baina ez dago saltzeri badakizu. Mundu guztiak autoak saltzen ditu malin. Baina ofizialki ezin da. Esango nuke estatua berak onartu eta bultzatutako iruzurra dela. Zerga gutxiago jasoarren herrialdeko autokopurua ugaritu da den. Baina hemen gauzak geroz eta ilunago daude. Azkenean bota di lehor, atxilotuta zaude. Buzte agate, iru berba utz, eta zelan kolpatzen duten. Ez dakit nora nondik atera dudan irudimena, indarra edo dena delakoa. Ba, nik ere orain arteko umorea galdu eta begietara artez esan diot, alik serion. Orduan enbasadara deitu nahi dut e, orain bertan. Isili geratu daune batez. Gero atxera eman dizkit gida baimena eta pasaportea. Segi aurrera antz bizkor, baina zuk ezin duzu gidatu entzun? neska ez gida dezala. Gauza lotxagarria balitz legez bota dit. Gizonako piloto eta Andrea gidari. Alik bizkorren autotik irteteko eta volantea, volanteari heltzeko esan diot, goretiri. Bera ere urduri dago, ez aio irugarren martxa sartzen eta ezgoaz gura bezain bizkor. Azkenik, heldu gara zebarera. Zalantzari basegoen bere ala usatu ditugu, guazen moptira santinberen langiletako bat zegoen agentzian. Irtan eta bere bila joan da. <coughs> Laster da zuekin, jesar zaitezte. Hormara begira jarri da, alak akbar. Eskuak aurpegiraren aurrean, alak akbar. Belauniko. Atzera ere zutunik. Bertan ez gau ba-, bakeunde legez egin du otoitza eta gugana itxuli da jarraian berak ere ezagutzen du Euskal Herria. Azkenen Santinbek hartu, hartu du autoa. Orain Nafarroako eta Bizkaiko autoak ditu turistak eroateko. Zazpi mila kilometro etxetik irten ginela, eunda berroeta mar mila kilometro duela, zazpi urte iturgin bat erosi nionetik. Afrikako eta Europako eta Afrikako emesortzi estatutan ibilia da. Bamakotik Kopenagera eta Krakobiatik Galiziara malin hil edo bizi berrituko da espreso zaharra. Bai, e, gaurkoan, ba, bueno, idiosingrazia, ba, tertulia honetara, ba, sasi jakintxuen tertulia honetan gaude, eta gaurko, ba, gaia, daukagu hemen lideratua liderazgo gaia polita. Bai, ze bueno. Iruk, irurok askotan mm. eztabaidatu duguna. Bai, kriston... Orduak eta orduak eman ditugu bai. gauza hauek ez da. Gure barneko... Tema hau eztabaidatzen. Gure barneko ba, batxarretan eta, ba, dugu, eta azkenean, ba, esan dugu, ba... barneko eta gaueko. Bai, barneko, gaueko, goizaldeko, eta bateko, ba, ba, elkarrizketa horietan, ba, dugu honen ganeko lako ez bai datxoa, eta erabaki dugu, ba, gaur, ba, ona ekarriko dugula programara, eta hemen, gure jakintza urriekin, edo... Sasi zasi jakintzarekin. Bai, ez gara, bapea dituak olako gauzetan, eta bueno, hemen Gara, atrebituak. Bai, oso, jode, oso, oso, oso ausartak, ez eten da, ez da, pin pan, pega sin venga, Eta bueno, hortxe hasiko gara gure harrikada sesiorekin, eta bueno, ba, hemen zabalduko dugu, ba, Zer dan? Bai. Liderazgoa bueno, a... edo pizka bat bai. azaldu ikuspuntu, bakotxan ikuspuntutik edo, ez? Bai, hasi zaitezu bera, bera. Bai, zer. bueno, nik eh, ez, ez dute, eh, como se dice, Eh, bueno, nik euskera zetziko naiz beti bezala, eta gero erdera la <laughs> joko dut, bale? Ya, ni bai. alde gine Bueno, ingleses gure buzuin acabas kapaz basa, ba, aurrera bueno, Igual, erdera eta gero bukatu ingeles ez. Venga, Edo, bota. Namaste, namaste. Eh, ingeles ez bukatuko, the end. vale. danean, vale? Perfecto. Perfecto. Bueno, ba, hori, eh, lide, liderazgoa, no? Eh, eh, Nik egonaz begirtuten, eta, bueno, liderazgoa eh, salkatu daiteke, edo liderrak salkatu daitezke eh, modu desberdinetan, ez? Eh, esaten da, dauela líderes estáticos, líderes dinámicos, eh, ikusi dut hortik, estatikoak edo ba, los, de, los líderes de, por, de linaje, no? por derecho divino, que hay algunos. O de dios, ahí, venga, pim, pam. Erregea, es? ¿eh? <laughs> Eta gero dinamikoa, ba, bueno, eh, nola baita eh, egoera bat eh, eman delako, ba, sortzen den liderra, es? Eta bueno, gero ere ikasi nituen eh, karreran, eh, Eh, va eh, ahí para dirigir empresas y tal, que hay también diferentes tipos de, liderazgos. En la carrera de obstáculos, dices. En la carrera de la, uni, la única escuela del barrio. Ay, ay. Esa. Eh, ba, hori, diferente liderazgoak daudela, ez? Nola la eh, liderra izan daiteke va más autoritario, edo liderra izan daiteke más un ejemplo. Ez? Ni bak usurik hasi nuen ikasla bertxale eta militatzen egonean. Zer autoritarismo aricaña, tío. Ya, Bueno, Ni eh, Sanberdut así va así que con estos dos eh, aparbaus, eh, egin y era un poco dos contra uno. Entonces va a haber igual un poco dos contra uno, porque yo voy, a, favor de un liderazgo y ellos en contra. Pero bueno, yo me tengo que explicar. bueno, eh, ni puntualiza puntualizado ni en no estoy en contra del liderazgo, sino de que todos seamos los líderes. Bueno, pues yo eh, como, eh, gure... como voy a coger ese rol, dime. Bai, bai. Ni gure nauke apurbet eh, en plan de argize bota zelan lan sortu liderazgoa liderazgoaren geuse hau, ez da? bueno, más o menos en neure kabalak da bueno, eh ba lenagoko gizarte eiztari rekolektoretan ba danak egoazan eh, eh altruismo eta igualitarismoan oinarrituta, ez da? Baina alan dabe, e, naiz da hori izan eh, euren, e, euren e, mm, errelazionateko modue, ba, beti urtetan zizan individuo euren, euren beneficio propio edo bilaten neurien e, individuak, ez da? Da, bueno, zeiten zauen gizarteak, ba, erreprimitu e, e, joera hauek, da, bueno, da, honek tipoa, ba, exiliatu edo dana dala. Baina, klaro, sepa se está san individuo bat em, eh, eh, búsqueda del beneficio propio esanean hain agerie. pues que andaba zorreando ahí, no sé qué, y, manipulaba la, el guisarte y todo esto para, para su propio beneficio, pero sin que se notase. O sea, Allá en el momento en el que, en el, que el guisarte no, no, tenía, no tenía como... No, no estaba en estos, en estos parámetros de igualdad y no se reprimían las, las posturas eh, individuales, pues esta peña pues ya juega con una parte de ventaja respecto a los demás para alcanzar el poder. y de ahí salieron los líderes. O sea, un trepa. No, un trepa no, simplemente un tío que solo se busca su propio ombligo, se mira su propio ombligo y no piensa en la comunidad. Bueno, pues yo me has cortado mi exposición y has ah, hecho la tuya, ¿no? Sí. Vale, pues yo mi, mi exposición, como eh, es a favor, <laughs> yo creo que el líder, el liderazgo es necesario. Claro, hay que puntualizar que el liderazgo tiene que ser un liderazgo natural. ¿eh? No, un liderazgo de, pues eso, por, que, dirija masas tontas, sino estoy hablando de, pequeñas sociedades o de grupos de amigos ¿eh? Eh, o asambleas en las que muchos participamos, en las que se dan estos liderazgos naturales. Y es que yo creo que, en una comunidad es necesario un liderazgo un liderazgo natural, repito. Yo, no lo voy a decir más, ¿eh? Para que sepáis que es natural. Porque creo que es... Eh, no, hago la exposición y Creo que, que es necesario para la subsistencia del grupo que exista un, un líder o unos líderes que lleven un poco esa batuta de guiar al, grupo. Pero claro, siempre y cuando no solape las virtudes de, cada individuo. O sea, porque yo creo... Eso es inevitable no, no, no, sí es evitable. Yo creo que, eh, lo más importante eh, en un grupo es que cada uno destaque en, lo que en lo que le va bien o sea que en sus virtudes y existe eh, que, ese destaque destacamiento <laughs> se patúe pero está claro que siempre existe la necesidad de unos guías que guíen un poco de hecho la palabra líder esto ahí hemeroteca viene del líder en inglés y debe ser de origen celta, que significa guía. Y a esto me refiero, que es un guía, pues, como, como lo existe. Habéis hablado antes, os habéis ido a los monos, yo siempre me voy a los monos. <laughs> y es que la, naturaleza también tiene líderes, ¿eh? eh las manadas, los elefantes. No, acabo ya. Los elefantes tienen también líderes, tienen una matriarca que es la que, la que guía al grupo. Eh, y nosotros también, como antepasados eh, nómadas, eh, antes a, esas sociedades que has dicho tú, éramos nómadas, también teníamos la necesidad de un guía de que nos guiara pues, pues, por, los diferentes caminos en, búsqueda, en, la, búsqueda de, nuevos alimentos. Bueno, ni eh, que el liderazgo sea necesario es lo que si Ze nik uste dut dauzela san eh, behar izan e, komun bat eta e, individuon ganetik. Orduen, eh, eta ideak, askotan, revoluzioak eta orako momentu historikoa personalize dire asko, eta hori tendeu asko sistema, personalizeu pertsona baten, pentsetako besteak ez garela horren besterako. Ezin da, movimiento bat edo idea bat personalizeu pertsona baten. Osea, niretzat hori da, ze, emoten dotxe aukera sistemari, pa descabezar la revolución en un momento. Eta hori ezin izin. Idea bat, o movimiento bat, o komu... Eh, Sentimento komun bet ezin da egon pertsona baten pertsonalizeta. O sea, da gente arena. Orduan, ez badau bat, ez, gara danok. Orduan, la unidad, nire txat, asko ez importantea da pertsona bat baino. Bai, da gero kontuten hartu bide, ba, eh, liderazgoa, ba, mm, ba, gente batzuk, badeko sekondintzio natural batzuk, egoera... Eh, e, konkretu bati eh, aurre egiteko beto beste baino, ez? Baina claro, e, eh, alde batetik, liderazgoa lideratgoa beti zeinbako leuke momentaneoa. Osea, pertsona bat beti ezin ezin izen lider, claro, da vanguardia y la vanguardia va delante y los demás siguen como borregos. A rebufo. Bai, yo creo que el líder tiene que cambiar, que el líder va cambiando. Gausea, que, no se debe rechazar el liderazgo, sino que hacer que todos los componentes de un colectivo sean líderes y trabajar en, esa, en ese liderazgo, porque de, lo contrario sería eh, renegar de la responsabilidad eh, frente al grupo, que serían los valores del capitalismo actual, claro. Entonces, para poder responder a, ese, a esa responsabilidad frente al grupo hay que trabajar el liderazgo. Eh, eh, em, de la asamblea o de la peña. de cada una de las gentes, motivando eh, las aptitudes de cada uno de ellos y animando a, a, la gente que no tiene esas aptitudes a mejorarlas y a, llevar adelante ese liderazgo, ¿no? Y luego una, pequeña cosilla, estos liderazgos también deberían eh, empatizar con el punto de vista militante de las clases oprimidas. Quiero decir, es muy fácil ser líder siendo blanco, heterosexual, em, digamos, eh, de clase proletaria alta o, digamos, acomodado, pero no es nada fácil ser eh, militante o ser líder siendo mujer, negra, homosexual. Em. Eso está claro. Yo solo quiero hacer un apéndice, que es el tema de esto de, de cambiar las cosas, ¿no? Cuando se ha dado un es al tema bélico ya, ¿no? Un apéndice bélico ahí, el tema de la guerra, que es como eh, se ha dado muchas veces en la historia momentos bélicos en los que ha habido gente luchando por un bien común, en los que se ha personalizado mucho ya en un jefe, eh, en un guía o en un chamán o en lo que quiera, se ha personalizado mucho el poder de ese pueblo. Entonces, en la hora de llegar a la hora de la acción, eh, ese bien común se ha visto descabezado porque matan a un líder a la hora de la esta y entonces la gente deja de luchar porque el líder ha muerto. Entonces, para mí ahí eh, eso es un error, porque la idea y el tema y el bien común o la idea del bien común es mucho mayor de que eh, en un momento de acción o un momento bélico, que es eh, algo que nadie quiere, pero bueno, que se dan en la historia, ¿no? acabe porque una persona en concreto ha muerto en esa, en esa lucha. O sea, Sí, a ver, eh, yo eso lo, lo, lo, entiendo. O sea, yo también estoy en contra de, de, esa personificación de, de, eso, de una revolución, por ejemplo. Pero yo creo que esto se da porque, porque para, en defensa de, una posible respuesta frente a, pues un invasor o, o a un enemigo. O sea, yo creo que estas, estas liderazgos bélicos que dices tú que se dan eh, se, no se darían si, fuera, si la revolución fuera mundial. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera esto, se, esto pasa para que reforzar esa revolución frente al enemigo. ¿eh? Y, no sé, yo creo que por eso se da. No este, sé, yo. Este, en, este, caso yo también estoy en contra, pero eh, yo creo que lo veo un poco inevitable. O yo veo inevitable. Un apéndice, por favor, un apéndice me callo. Yo quiero decir que hay peña que tiene un carisma especial y que está muy bien, como decía antes John, que tienen un carisma que les que en este caso nos viene a la cabeza Fidel a todos. No, yo estaba mirando más Fidel Castro y, yo creo que es un es un claro ejemplo de necesidad. claro, en este caso no estamos hablando de un líder natural tampoco, pero sí de Eso es una vanguardia ideológica. Ese ese mito para defenderse. estaba hablando en Emiliano Zapata. O sea, al final una persona que aparte de ser eh, un personaje en el que se personificó mucho la revolución de México, de los campesinos en su momento, eh, es un líder bélico, ¿no? Mm, para mí está claro que Emiliano o gente así tienen un carisma especial para, como decía John, afrontar ciertos momentos chungos, como es una guerra o... cualquier líder tiene un carisma especial. Eso es. Bueno o malo. Y está muy bien, pero para mí la idea de hacer frente a ese enemigo, como tú dices, es mayor que el que, eh, por ejemplo, en ese momento el, al Emiliano le maten y se acabe la revolución. O sea, ¿me entiendes a lo que te voy? Para mí ese es el gran problema del liderazgo eh, bueno, yo un poco para hablar del, concepto del líder, pues eh, la necesidad del líder también eh, aparece cuando, cuando se hace creer a la masa que no es capaz de, hacer frente a su futuro por sí misma y pues se basa un poco en, el rollo de destruir un poco la autoestima y y la autonomía de, las masas, por lo tanto, hacer creer que se necesita el líder, ¿no? Y yo creo que... Estoy de acuerdo ahí. Yo creo que al final eh, lo que hay que reforzar es eh, un gusto por, la responsabilidad por el grupo, un gusto por eh, la toma de decisiones y un gusto por la, por la participación y, la, y, hacer las iniciativas para que em, no dependa de un líder, que, que, un movimiento no dependa de un líder inamovible que siempre esté ahí ya sea cuestión técnica, cuestión financiera, cuestión y el mismo líder, sino que todos seamos capaces de liderar eh, cualquier movimiento en cualquier momento y no en plan de mm, sí sí la idea es mucho más importante es entre todos y si es un bien para todos hay que luchar entre todos y ese entre todos no puede quedar en palabras tiene que ser entre todos y todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad que hay entre todos y todas o sea eso es así entonces yo estoy totalmente de acuerdo que ese líder y mis, mm, mm, te da como la excusa de quitarte esa pequeña responsabilidad de decir, no, es que este nos va a guiar. No, no, todos nos vamos a guiar y todos tenemos que estar ahí. O sea, y todas tenemos que estar ahí. A ver, eh, yo creo que estamos bastante todos de acuerdo, y esto no, podríamos, no deberíamos de discutir, que creemos en, sistemas asamblearios donde, pues eso, haya un reparto de, de la gestión de las necesidades del grupo pero no podéis negarme que no existe esta, eh, este efecto natural de, que haya gente, eh, pocos, eh, uno o, incluso muchas veces uno o dos, que lleven un poco la voz cantante o la, y, por desgracia o por suerte por desgracia, la deriva del grupo. Bueno, es en, un mismo grupo, en un tal de, una cuadrilla, si siempre van a existir estas. Existen los, los, líderes naturales. Pero que eso es una imagen muy sistemática de Walt Disney, tío. Que no, que estamos en una cuadrilla, eh, todos tenemos cuadrilla, y sin querer, lo que pasa que no nos podemos analizar, sin querer, eh, eh, muchas veces dirigimos la atención más a, una persona, porque todos, en general, ¿eh? Sí. Y, incluso cuando se, guía o se quiere se, se hacen proposiciones ciertas personas tienen más, más carisma, entonces mm, más, más fuerza a la hora de, impulsar. Eh, sí, pero bueno, a lo que te digo, que en plan de las sociedades más ancestrales que, conocemos, eh, no, no existía la figura que tú estás comentando. ¿Cómo que no? Si ya te lo he dicho antes, cuando éramos nómadas y que, había, que existía el guía eh, o la matriarca que dirigía el, el clan. No, eran eh, sociedades totalmente igualitarias y se reprimían eh, esos liderazgos individuales. Por lo tanto, esto se puede tomar como un poco el, paradigma del individualismo, o lo que sea, la idea de, eso de que naturalmente salga. Entonces, eh, pues por, ejemplo, como decía Coprokin, pues el, en el, éxito evolutivo humano e, es la cooperación, no es la competitividad. Entonces, el liderazgo personal eh, es una lucha de poder por la, por la, o sea, es una lucha por el poder, competición. En estas sociedades que estás hablando, eh, eh, la hegemonía era más eh, sabiduría y, es decir, años. Bueno, eh, sin más, era de denbora barik idiosinkresia honetan, ez gara inora bezeldu, eh, ez dakit zuek etxean zer pentseko duzuen honen ganean, hemen itxi dugu or... denengo gure ignorantziatik eta eskankintasunetik bai, gure... pajeo mentalak, hasi... Hasta eh, keriek hor bota dugu, eta bueno... Un bombardeo de pajeo. Zima, zor dugu, ia beste egun baten hartuko dugu tema hau, gehiago gauzenean, ba, holako beste abotsu gehiago egoteko eta beste idea gehiago egoteko, eta zima, seguiduko dugu gure programagaz, osea que adi urrengo sexinioei, bai. Aurrera! baniko aspergarrie. Ez dago esebe beseiteko ala. Nola nabaritzen da, ez duzula baraski bizidunak entzute. Eta orain, agenda! Ba, bueno, geur agendarako, ba, zera dekogu, esatea, datorren barikuen, e, urtarrenak bederatzi, ba, pitzapotea dekogu le hortze, hortu ondo gaztetxean, gainera toketan jaku, ba, hori, Eh, baraski bizidunak egiten dugun taldeari, eta ba, nime zaiteztela ba, dano ekor galdako tipazetan, sortxiter aurrera, ba, pizza eta pote bat hartzen, eta ba, egongo da olako espektakulo txobat. Hortxe egongo gara, eta bueno, ba, parte hartu halko dozue. Beste gauza bai, datorn asteburuen buruen, bortxe dau, ba, preso, euskal presoak euskal herriratzeko aldeko mania, eta bueno, ba, dena joan zaitezten datorren asteburuen, ba, hortxe bilbora, ba, ze importantea da danok horregotea, eta bat gehiago izitea, eta bultu aitea. Osea, que eutxi gogor, eta venga, todos ahí, apoyar. Eta bueno, jakin daizuen bebai, ba, lemoan, ba, mostaldi kulturala organize duela gaztetxeak, eta ba, bertan murdibilduta gauzela, eta adiegon zaitezie, ba, hortxe, ba, bertan ingo diren ekintza guztiei, eta beste gauze bat bai, ba, entzuizue barazki bizidunak, ba, bido mekerik behin, irola irratian, egun da saspi MNFM, ba, barazki bizidunak, zeietatik saspiretara, eta errepikapenak bederatxetatik amarretara martitzenetan.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 La resistencia quiere inaugurar el año con una nueva avanzadilla. Estar preparados, camaradas. pronto la bandera del sentido común del equilibrio, de la igualdad, de la empatía con todos los seres que compartimos este planeta, llamará a vuestra puerta para que os unáis a la causa, para que rompáis con vuestro individualismo, para que construyamos una nueva colectividad, sin líderes, sin patrias, sin clases. Estad preparadas. El 2015 es el año de la gran machinada. Equilibrio o muerte, venceremos. Papá y aquí, arte. Fidel Castro desde Oriente a Batista combatió y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! La patria con ansiedad esperaba a Che Guevara para darle a Santa Clara la luz de la libertad. Bueno, sin más, programa, es da gure programa, ez daiko El Carta es una peña guztion txat, borrokan gustío y sistema usten honen kontra, hau falta faltan botatzen zaitugu. Saitugo. Pero Dios nuestro Señor quiso que el tirano huyera para que Cuba tuviera un poco de paz. Bueno, eta hori da, bukatu dugu gaurko programa. Espero disfruta hau izatea. Eta datorren dobenkale zurrengoan berriro gara zuekin. Usu handi eta potolo bat. Eunda saspi bost. Bueno, da gaurra egon gara hiru bakarrik, da bueno, kontutan hartutie agurtu gure dugu, egoitz, leire eta salba, ez dauzela men geugez, da neko bebai, da, bueno, da, da espero dugu rengoan egotea, alako saio potolota ederren bat egiko ez da. Da, bueno, orduen e, eh, konexinua sarratuten dugu Nepaleko gailurretatik, in, Himalaiako gailurretatik, Himalaia esteitetik, da, bueno, ba, bi aster arte, orduen, eh, ordura arte. Tagora Fidel! Apapatator! happiness.